Carri Nordi, au Caro Roma, lauxia artista nomo, estis usona cantistino cae componistino. Iam infanage, Carri surpisigis pro sia talento. Lau informoi, si iam trigiaragia estis presentita sur sceneio. Ancau, ciel componistino, si montris frue sian capablon, char gi scribis canto in cae poesio in de infanage. Post studi ce la Bostona Nova Anglia Conservatorio de Musico, ancora u adolescanto, si estis dungita de Franza oper compagnio por travoyagi en Canado kiel gia dirigento. Ancau si cantis operoin en Usono cae Europo, quiel prima dono de la Henry Savage Opera Company en Bostono. Dum siei voyageoi, quiel cantistino, si ancau evoluigi sia incapabloin en componado cae poesio, ofte componante musicon por siei propriae poemoi. En la fruae 1890e iaroi, Plurai musica il estis stabilita sur malgranda strateto en Nov Yorko qui i productis nur populara in canto tie nasquigis la tie nomita tin pan alei genro de usona populara musico qui u industri igis la creadon kai distribuadon de musico Iliei popularei cantoi influis sociaen tendenzoin, sintenoin cae lingvon, et helpante formi usonan culturan identetson. La cantotexto de la i temigis heiman vivon cun referenzoi al cabanoi, familioi cae geografiei etsoi de usono en mal rapida, nostalgia racconto de rustica qualito. Unu er la plei oftai strukturo usitai fare de latin pan alei componistoi por organisi siain melodiaen cae harmonian materialon, estis en conduca verso secvigita per refren coruso de tridec tacta formo, ancau conata ciel aaba cantoformo. Gi estis antau jaza musica stilo con sincopa au neregula ritmo. Latin pan alei cantverkistoi productis multain normoin cae cantoin ciu restas et senza parto de la repertuaro de la jodiaua jazistoi cae pop cantistoi. Caro Roma, igis uno la plei popularei componistinoi de latin pan alei epoco. Sia plei fama canto estis Ciu vine audas min voci Caroline, musico de sentimentala nostalgio. La texton scrivis la entreprenisto de cotono cae canzon verquisto William Harry Garner. Fancam laula jodiaua in normoi la texto troigas afroamerican accenton en racisma maniero, tiam gi estis bone acceptita. Ancau si cun laboris per sia musico la textoi de Clement Scott, por la cantaro La Vaganta. Sur la texto escribita de George Graff por la sancta verco Mi vena salvi, Carol Roma agordi gin en maiora tonalo, quio estas iom necutima rilate a la texto quie la parolanto petas la pardonon de Dio en siei finai momentoi. Ancau Car Roma cun laboris per quelcae poemoe con la componisto Ernest Robal por la canzonoi en la giardino de mia coro Amo min hodiau cae morgau maio neniam venos. Crom siei canzonoi lau latin pan alei son, Car Roma scribis mare in canzonoin cae componis canto serion. En 1932, en la agio de 71, Caro Roma presentis decnau el siei cantoi ce concerto en Los Angeles.